dímelo, Nada, tranquilo aquí en casa. <laughs> dale, pues yo me pongo ready ahora y bajo. Vamos a darle la madre, dale. Dice lo ofender detrás del mic. De letras yo tengo un banco, sin pisto con pista nunca me tranco. Yo soy más leal que los pensamientos de Griselda Blanco. Original como una Jordan de Full Locker. Yo tengo panas que por mí te cierran el locker. Estamos invictus, cabrón, como Paco Rabán. Hoy yo me engancho la Jordan, mañana saco el gabán. Andamos con los negritos que se montan en la van. Le llegan a tu casa y en la cara tú te lo dan. Yo no soy mío, pero seguro que vivo bien. Me busco mi ticket se buscan también. No soy egoísta, por eso Dios me bendice y me puso en el camino para que a ti yo te pise. Aquí no es lo que tú dices, aquí es lo que tú das. No estés roncando, si en verdad tú estás bien atrás. Te se lo maman a todos los artistas para que colaboren, bueno pero se dan cuenta que su película a ti y no me venga a frontear con gente que por allá anda el guasón, ready para dártelo en la frente. Aquí no creemos ni en nombre ni en bichote. Nos dicen los de la sangre caliente y no trates de mezclar el aceite con el agua. Que pues peste aguacero, tú no tienes paraguas y anda listo, porque como tú lo he visto, que le mandan un culetazo y buscan a Jesucristo. Como me gusta matar los tras del micro. Si no dicen paico, pues no son paicos, son feca y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un feeling. y no aguantan todo este torque que traigo. Cinco prende un feeling, mi caída pronosticando. Como el Mercado, tú hablando. Yo como Allen de te sigo matando a todos estos chatas que miden fuerza con letras baratas. Yo bateando la liga como Roberto en los piratas, marrón y amarillo. Tengo lo mío sin cruzar ladrillo. Yo nunca dejo la corta sin el cepillo. Tú lo ves como miran para lado con un limoncillo. Sales bien así calado con cinco pesos en el bolsillo. No entiendo cómo a tu gata siguen mintiendo. Pa' mí que ella lo sabe y la pendeja se está haciendo. A veces me tira y a veces que yo la atiendo. Ando con los tigres en la calle corriendo en el bloque. No te me aloques ni desenfoque. Y ponte a trabajar para que llenes el bote. Aquí metemos mano, aquí no pagamos prote. Amarraste la tenis pa' que no te me cocote, cabrón. I love you, papi, como j -Lo me dice. Que cuando saque un tema yo dejo cicatrices. Ustedes mismos se contradicen. Yo tiro tan cabrón que hago hasta que el Pro se frise. O-Z-U-N-A. <laughs> Fender conocen. Jonel. Ustedes saben Osuna. Dímelo, Chucky. Noah. The Golden Family. La F. La familia de oro. Raisel. Los nuevos de ahora. Estamos elevados.